Mais voilà, dans les airs, y des oiseaux qui sont coriaces, qui te chopent et qui te disent chez moi, tu te casses. Ok, j'ai pas demandé, demandé mon reste, j'ai toujours mis un accent sur le mot modeste. Toto, petite histoire, une histoire de rien tout. Toto, Ba esan bezala, antxeta irratia entzuten ari zarete laroita zazpi FM-en, hotxak, herri hotxaken baitan dijoan saio hau, badakizute egunero bezala, sortzietatik bederatziak arte eta ordubietatik iruak arte, zuekin gaude, elkarteen, herri mugimenduaren berriak ekartzen hemen antenaren bidez, irratiaren bidez. Eta gaurkoan auzo hotsak e, berezi hontan, berezia arrazoi desberdinegatik, batetik ba bisintxoak hasten direlako, endaiako bestak hasten direlako gaurkoan, Eta bestetik ere, ba, er, e, urteko auzo hotxak, ba, lehenengo gauzo hotxak izango dugulako gaurkoan, eta aprobetsatuko dugu, ba, iasko, ba, horrelako, ba, biztazo bat emateko iasko urteari, horretarako, ba, gonbidatu desberdinak izango ditugu, bai, e, lehenengo gaiaz hitz egiteko, bai, bisintxo eta hitz egiteko, eta baita, 2000 amargarren urteko errepasoa hori egiteko. Guzti hori urrengo orduan antxeta irratian auzo hotxaken hemen zuekin e, ba, arratsaldearen bukaera hau pasatzeko. Mais je les ai pas tentés pour de l'argent Comme tous les gueux, je rêvais d'être un vicomte Et que cela raconte, et que cela raconte Un jour j'ai croisé des balles du vin de l'horrible Ces cartouches-là, quand elles sifflent À l'inverse du train, elles repassent pas trois fois Elles rebondissent pas, elles rebondissent pas J'étais avec n'était qu'une espèce de cannibale Qui s'est dit celui-là je me le mange pour 10 Depuis mon couteau ne me sert plus qu'à table Un peu galère s'appelle ma petite femme. Toto Petite histoire Une histoire de Yannick Toto Petite histoire Une histoire de Yannick Toto Petite histoire Une histoire de irubebikoitza erriotxak.info irubebikoitza Beraz, erriotxak.info bertan aurkituko dituzute ba, erriotxaken ekoizten ditugun e, saio guztiak egunez egun eta esan bezala hasiko gera gaurko saio berezi honekin urteko lehendabiziko auzo hotxakeekin e, errepasoa eginez, e, ba, iasko urteari, auzoen egoeraren edo bilakaeraren inguruan hitz egingo dugu, horretarako irungo auzo elkarteen e, federazioko lendakaria dugu gurekin, e, Lukas, oiaso federazioko lendakaria zuzen beraz, e, agurtuko dugu lendabizik, kaixo Lukas. Vale. Bueno, pues como decía, tenemos del otro lado del teléfono a Lucas, presidente de la, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Irún, NOYASO. eh, Arracha León, Lucas. Arracha León. Y bueno, pues es el primer Ausocha que del año y, haciendo un poco, echando la, vista atrás, queríamos hacer un poco repaso de, lo que ha sido el año 2010 para las asociaciones de vecinos y vecinas y para los diferentes barrios de Irún o de la comarca, si te atreves un poco también. Entonces, eh, bueno, pues, mm, Sí. sí, para para la federación en, la que ocupa los niños, ha sido un año especialmente eh, difícil porque no hemos tenido tampoco temas así, mm, mm, vamos decir, espinosos o más, o más grandes de lo habitual o, especiales, ¿no? Como, como puede ser el plan general de hace dos años, ¿no? Sí que tenía, teníamos el plan de movilidad <clears throat> Y bueno, hicimos nuestras aportaciones, que es el, último paso antes de la aprobación provisional del, del plan general, ¿no? que, que, que, caerá este año, por supuesto. Y bueno, lo único que digo, no hemos tenido un año excesivamente duro de trabajo. Bueno, luego nos encontramos con las relaciones al PTP, <clears throat> que afectaron de nuevo al Valle de la Berría después del consenso que habíamos conseguido dentro del plan general, ¿no? Y nos pusimos en marcha para, pues, para aportar la, mayor posible de alegaciones a los PDTs, porque no veíamos necesario ni el segundo cinturón ni <clears throat> las propuestas que se oponían a la verrilla de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese es un poquito los, los puntos más o menos más importantes que hemos tratado. Luego dentro del de lo que es la crisis general que, vivimos en esta en, en pues en Igualde, eh, pues bueno, eh, los han sido más restrictivos que otros años, pues, pues llevamos dos años con los presupuestos menores. Y de obras, destacar que no ha habido tampoco grandes obras, eh, quitando lo que es la calle Fonterradía, la calle Estación, dentro del Plane y, luego dentro de Pan y lo que es va a el nuevo Parque de San Miguel, pues eh, no ha habido, vamos, eh, obras más, más llamativas, no más fuertes, vamos a decir. Y luego en, lo que es, eh, por supuesto, como yo te comentaba, eh, si menos nosotros lo que era nuestra intención era eh, seguir participando en los presupuestos de una manera más efectiva, no ha podido ser del todo satisfactorio para nosotros, aunque se ha aprobado una de nuestras propuestas, pero claro, nuestra, lo que eran nuestras propuestas eran mucho más amplias y creo que en este año seguiremos trabajando para que los presupuestos por lo menos puedan ser más participativos, ¿no? Luego había una <clears throat> serie de cosas ya más, eh, bueno, dentro de lo que es el, el, el trabajo actual y los que los afecta a las sociedades de vecinos o ciudadanos en general, bueno, ahí está una nueva ley de antenas de, telefonía móvil, se está también intentando hacer una, una norma sobre locales de jóvenes. Eh, luego tengo la visita de Big Felista en relación al trabajo que está haciendo en puntos negros. Y bueno, tampoco ha habido mucho más. Eh, se la plan de la Plaza San Juan, la zona de la Plaza San Juan y y el plan de habitación de la parte vieja, pero bueno, tampoco hay mucho más, vamos a decir. Igual, eh, por centrarnos en una de las cosas que, comentabas, que sería que estaría presente en varios de los, de los temas, que sería el tema de la participación, ¿no? que puede ser uno de los, de los objetivos de las asociaciones de vecinos y de, y de la federación, tanto en el plan de movilidad como anteriormente en el eh, PGOU, aunque luego bueno esa participación ha venido un poco chafada, digamos, con el con el PTP y también en el tema de los eh, presupuestos, eh, ¿qué, valoración hacéis un poco de la evolución que está llevando este tema? Algo que hace igual unos años eh, se hablaba muy poco, que ahora se habla más, pero ¿hasta qué punto es eficaz? ¿Hasta qué punto estáis contentos con los mecanismos que se ponen en marcha? Bueno, los mecanismos no los vemos suficientes y bueno, igual se habrá más de año, Nosotros llevamos muchos años insistiendo, desde nuestro nacimiento hace ya 10, 12, 13 años, <clears throat> venimos insistiendo a la participación ciudadana, ¿no? Nosotros creemos necesaria. Eh, en algunos puntos y algunos consejos especiales de ayuntamiento es, por obligación y es por ley. que decirte que eh, ahí se va avanzando. En otros, quizás, como los presupuestos, pues, pues eh, nosotros lo valoramos insuficiente todavía, ¿no? Pero bueno, no obstante, nosotros vamos a seguir participando en todo lo que podamos. Eh, bueno, participamos en todas las comisiones que hay en el Ayuntamiento, de Bienestar Social, Urbanismo, Deportes, y vamos a ir, pero bueno, eh, en algunas concretas como esta del presupuesto lo vemos un poquito todavía insuficiente, ¿no? Eh, a todas luces insuficiente, porque mm, lo que hemos propuesto es mucho más amplio de lo que se ha podido aprobar, que ha sido pues dos pequeñas eh, propuestas que hacíamos, ¿no? No obstante, en cuanto a los PTPs, pues bueno, eh, sí que parece fue un, jarro de agua fría, como se puede decir, debido a que, bueno, debido al, al allá al consenso que habíamos creado en el plan general, pues bueno, creíamos que esto ya se había superado, pero vemos que otra vez insisten en ello. Y, pero no obstante, creemos que con la participación que está yendo eh, y con las relaciones que hay tanto ayuntamiento, también parece ser que va a, preparar y a presentar. Pues creo, creemos que, estas propuestas dentro del plan general para la barrios se van a, rechazar, o por lo menos esas son nuestras ilusiones, esa es nuestra intención. Eh, cambiando un poco de tema eh, y yendo igual más a los barrios, eh, me gustaría que me comentaras, igual es así un poco a bote pronto, pero dos, tres actividades, eh, tres acontecimientos, tres eh, proyectos que se hayan puesto en marcha en, en diferentes barrios de, de, Irún que te parezcan así bastante característicos o, bastante motivantes, podríamos decir, ejemplo que, incluso para, otras asociaciones. Porque que esté en marcha mm, mm, todavía no, pero lo que sí vamos a abundar y vamos a insistir y vamos a seguir reivindicando <clears throat> sería pues eh, el tema de estaciones deportivas en los barrios, el tema de centros cívicos, que creemos que, era eh, un tema que también es bastante interesante para, pues, para, un poco también para eh, vamos a decir, ampliar el tema cultural en los barrios, ¿no? Esos, esos dos puntos, por ejemplo, de estaciones deportivas y centros cívicos o culturales, como queramos llamarle, que bueno, yo creo que entra dentro de todo Efecto cívico aglutina también eh, otros aspectos culturales, ¿no? Entonces, esas dos sí que queríamos eh, reivindicar y seguimos llegado todo, todo tipo de cosas, eh, tanto urbanísticas, la, la, más la más sencilla, vamos a decir, desde el mobiliario, vamos a decir, hasta las ambientales, ¿no? Y sí que vamos a seguir insistiendo, por ejemplo, en la movilidad, pues, seguir intentando, pues, el tema de carril Vidal yo creo que también es un, tema bastante <clears throat> pendiente en Irún y que no se ha resuelto, ¿no? Pero eh, eh, en, lo que es esto vamos a insistir mucho también en, las deportivas, en, centros cívicos, en todo ese tipo de cosas y, en general. Yo destacaría eso. Y un poco desde, eh, desde las asociaciones de vecinos, proyectos interesantes que se hayan puesto en marcha, luchas que se hayan llevado este año. Eh, ¿Cómo va a eh, ¿Qué, tipo de, proyecto que se ha puesto se ha podido poner en marcha desde las asociaciones de, vecinas o, luchas que se hayan llevado? Por ejemplo, la, últimamente la desde la asociación de, ventas, pues una ha sido la, lucha contra el PTP, podríamos decir, ¿no? Por ahí igual hay alguna más. Sí, bueno, nosotros estamos bastante satisfechos tanto con el papel que se ha hecho en el plan general <clears throat> como también se está haciendo con el PTP, ¿no? La respuesta ciudadana, ya que es importante, bueno, estamos eh, alrededor de unas alrededor de unas 4.000, no te puedo eh, asegurar si son 4.000 o esto, pero que yo creo que estamos alrededor de unas 4.000 relaciones. Hombre, nosotros mm, en principio pensamos que igual podía ser incluso más, pero bueno, estamos, yo creo que estamos bastante satisfechos ¿no? en esos proyectos que se van haciendo ¿no? y que las, que participamos, tanto bueno la federación las impulsa tanto más como vecinos de, de o las otras demás asociaciones, ya que somos además eh, eh y, eh, estamos eh, unidos en una, caso casa común, ¿no? Y yo ahora estamos bastante satisfechos con los resultados hasta ahora y esperemos que lo que no vaya a ser menos, ¿no? Por lo menos nuestra nuestra visión es defender lo que se ha, que se ha conseguido en el plan general y no esperamos menos de este, vamos. Pues Lucas, no sé si quieres comentar alguna cosa más, igual como ves, qué previsiones pues, hacéis para el año que viene, para, bueno, para este año ya. Mm, sí, me gustaría igual, <clears throat> yo viendo un poquito lo que hay, hay unos proyectos que se están presentando como el espacio ferroviario en el centro de Irún, que vemos que son planes bastante ambiciosos, pero a largo recorrido, ¿no? Me gustaría lo del el, inicio también de la, la propuesta de San Miguel de Anaca, que parece que va que va saliendo adelante, pero bueno, eh, estos dos, estos dos eh, vamos a decir que se están eh, presentando ya y, <clears throat> y, dando los primeros pasos, pues bueno, a muy largo plazo todavía, ¿no? Y como cuento también, pues bueno, la, reciente eh, obra en, de la, de la zona de que ya llevamos años también con ellos, ¿no? Y, quitando esto, como te había dicho antes, pues no creo que vaya a haber mucho más, ¿no? Eh, quitando lo que es las obras del centro de la Plaza de San Juan, y lo que sí me gustaría también que se ponga con más ahínco sobre la rehabilitación de la parte vieja, ¿no? Para recuperar este espacio, este espacio para, para, el, para, de Irún, ¿no? Y que cobra ese, ese que tuvo anteriormente, ¿no? Y yo por mí este año, pues eh, con el, <laughs> la situación que aquí tenemos y teniendo en cuenta que somos la zona donde más paro de Guipúzcoa, eh, el deseo sería que, que, esto fuera, que el paro se reduciría eh, lo mayor posible, ¿no? Eso sería un trabajo que sí nos gustaría, bueno, que es un trabajo de todos, al fin y al cabo, de, todas las instituciones y de eso, pero sí que es una preocupación <clears throat> general, ¿no? El, el, el tema económico, ¿no? Y de, ya destacar también del ayer pasado, pues, pues eh, que nos hizo especial ilusión que se le dio la verdadero Agustín Ugarte de Villasua, ¿no? Bueno, pues, pues muchas gracias, pues Lucas. Esperamos. que la, la, la, crisis, eh, pues sí que está, está, afectando bastante a la comarca, ¿no? Eh, en general, y en la zona de se nota de quizás mucho más, porque tenemos el triste dato de ser eh, pues, la más alta de youtube Ese sí que sería la ilusión el, poder bajarlo, ¿no? Esa sería una, una ilusión también. Pues eh, con esas palabras nos vamos a quedar. Muchas gracias, eh, Lucas, eh, presidente de, de, Ollaso, Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Irún, y esperamos tenerte muchas más veces aquí en Auzocha en Anchetirratia. Vale, agur. Agur. Luxu eta maitasun Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu herri mugimenduaren ahotsa, antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, pausu mediak ekoiztutako saioak. Beno, ba, hortxe izan dugu Lukas, e, Oiaso e, federaziokoa, Oiaso hauzo elkarten, irungo hauzo elkarten federazioko lehendakaria. dakaria egingo dugu laburpen bat e, euskeratuz berak esandakoa esaten zuen ba 2010 margarren urtean e, auzo elkarteen eta auzo federazioaren e, lan nildo nagusiak ba mugikortasun plana eta lurralde zatikako plana ba azken hilabete hauetan izan direla esaten zuen ez dela izan eh, ba, beste urte batzuk eh, bezain eh, pisutsua lanari begira behintzat, ba, orain dela pare bat urte PGUa e, irungo plan orokorra, irigintza plan orokorra burutu zen eta hor bai ba, askoz lan gehiago izan zutela aldiz e, eh, 2000 margarren urte honetan bai, lasaiago edo ibili direla. Aipatzen zuen ere bai aurrekontuak e, eh, jetxi direla, e, eh, obran dirik ez dela planteatu irunen eta mm, beraz ba, guzti hau esaten zuenaren arira zetorren ere ez, lan, lan kopuru gutxiago izan dutela. E, bestetik e, eh, kontua hoen hildoa izan dute ere bai eh, ba, lan egiteko lan egiteko hildoa esaten zuen gehiago eragitea espero zutela proposamen bat egin zuten ba, aurrekontu partar, parte hartzaileago batzuen alde baina e, naizta gauza batzuk lortu ba, beraiek eskatzen zuten guztia ez da, ez da onartu irungo udaletxean. E, bestalde ba, baita ere aipatzen zuen Bairungo Bilgune feministak e, abiatutako e, proiektua e, proiektuan ere inplikatuak egon direla mm, e, moduren baten e, puntu beltzen maparen proiektuan hain zuzen zen e, beste, beste kontu bat aipatzen zigun ere bai, e, ba, azkenean eh, parte hartzearen inguruan galdetzen genionean, zeren esaten zuen, ba, bai mugikortasun plana, bai e, e, pgu bere garaian, edo aurrekontuen e, gaiak, ba, bueno, e, parte hartzea pixkate handitu edo areagotu dela beste urte batzuekiko, baina azkenean beraiek pentsatzen dutela askoz gehiago egin daitekela, e, dauden eh, tresnak baliabideak e, elkarteak eta gizartea parte hartzeko oso murritz, murritzak bezala jo ditu esan du positiboki bezala baloratzen dutela ba, legalki behartuak egotea hainbat parte hartze, parte hartze prozesu burutzea, baina askoz gehiago eskatzen dute eta berriz ere esaten zuen baurre ba, kontuaren kontuarekin banola e, ba eskatzen zutenaren zati txikia onartu dela soilik, ez? Bestetik, e, Mm, beraien eh, erronkak zeintzu diren eh, argitu, argitu ditu eh, alde batetik auzoetara kirol ekipamenduak eta kultur etxeak eramatearen aldeko apostu gaiten dute e, aur, iaz ja egin zuten eta aurten ere baildo hori izango dute ba, borrokatzeko lan egiteko baitare mugikortasunaren aldeko apustua, esaten zuen bidegorriaren e, sarearen aldeko apustua, beraz hor eh, bigai garrantzitsu izango dituzte eta beste bat ere, ba, azken eh, azken garai hauetan e, LZP e, lurralde zatikako plana izango dutela mm, balangai ere bai, azken finean olaberria eta meakako e, eta landetxako auzo eh, eta gune natural hauek e, babesteko asmoz. Bestalde e, proiektu nagusiei begira, urrengo urtetan emango diren proiektu nagusiei begira, edo zeintzuk diren esaten zigun, ba, hor daudela trenbidearen espazio guzti hori, Anaka San Miguel, edo eta oinar horre, eta bueno, hor txegongo direla ere bai, e, ba, pixkat, e, e, lantzen gai hoiek eta ikusten ba, nola, nolako proiektuak egiten dituzten e, leku hoieta hoientzako eh, bestetik ere bai apatzen zuen e, berari e, leku bat garrantzitsua iruditzen alde aldezarra dela irungo aldezarra ba pixka bat gune hau berreskuratzea eta esaten zuen ba, garai baterako garai batean zuen bizitasuna berreskuratzea oso interesgarria izango zela eta ba, krisia dela eta ez dela, bazkenian ba, e, esaten zuen e, beraiek ere egongo direla lana lanean balangabezia e, murrizte, murrizteko hain zuzen, esaten zuen e, ba, krisia bereziki eragiten ari zuela bidasoaldeko eskualdean eta beraz bai instituzioak baina baita beraiek ere ba, egongo zirela lanean eh, aurten eta aurrengo urteetan balangabezi tasa hauek eh, murriztearen alde. Beraz eh, hau izan da, Lukas e, Oiaso Auzo Elkarten Federazioko lendakariak kontatu diguna. Iru bebikoitza erriotxak.info Iru zarete erratia entzuten ari zarete zuzenean Laroita beratzi punto zazpi en Hauzo hotxak Eta irunen egon da gero, hau eh, ba, saioaren lehenengo zati honetan ba, etorriko gera berriz e, Jaiak direlako, amalautik, urtarriaren amalautik hogeita irua arte Bizintxoko jaiak, endaiako bestak dira. era hemen den gutxira, ba, izango dugu txema egiguren eh, telefonoaren bestaldean, ba, hain zuzen, e, eh, bisintxo eta zitze egiteko, e, ze nolako egitaraua dagoen aurrikusia egun hauetarako, eta baita ere, ba, oso hotxaken gaudenez, ba, osoen implikazioa ze hitz egiteko herriko jai hauen antolaketan eta parte hartzean. Hementxe ditugu danborra da horren soinuak bizintxoen giroan, endaiako besten giroan eh, sartzen juteko. entzuten duzuten bitartean, ba gu txema egiguren deituko dugu, berak hitze eingo digu ba jai hauen ispirituaz, e, jai hauen antolaketaz. Hemen antxeterratian 89.7 auzo hotsak. Bueno, ba, esan bezala, telefonaren bestaldean, txema egiguren dugu, e, bizintxoko jaietan, ba, bizintxo jaiet, jaien e, antolatzaietako bat, e, Arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Ba, bueno, e, honetaz itzein nahi genuen azkenian, e, bizintxo jaien antolaketaz, e, eta egitaragoaz nahi bau da bizi eta pixkatatzera eginez e, nolako nola definituko zenituzke jai hauek e, parte hartzaileak bai tiran ikuste eta nola sortzen dira nola nola hasten dira e, jai hauek Ba, aspaldiko kontua da festena ez, e, guk epizkat, e, guk bisintxo eta zarduratzea baino, bisintxo eta zarduratu gera, ba, nunbait eh, alde herrikoi bat eman nahian, ez? Eh, guk uh, aziginen baleak euskal kartearekin eta endaia.comekin zera aztertzen, ba, festak egiten zirela, ustarri eran, baina animaleko parte hartzerik etzeola, ez? Eta zerbait herrike jagoa asmatu hartzela. Eta aziginen herria fari bat antolatzen, jada egiten zen, baina etzen kasik inor joaten, eta guk, ba, bueno, plaketa, makiltxo, eta horren inguruan hasi ginen eta hortzik ba, lortu genuen ba, herri afari eh, animaleko bateike alde guzitako jendeak, gazteak, helduak, denak batera eta eta gero hortzik sortu zen ere eh, abia puntu izanik e, eh, nahiako gaur egun damorra da dena esan dezakegu gaur egun bizkarrez bizkarrezurra gure azterketan zegoen ba, festak ez zutela inungo ez eta gero hortzik ba, animaleko ondo debiazio esberdinak egin daitezke ba, pirata gaua eta bar eta uste dut e, eh, meritua hor dagoela, ez, parte hartzea bultzatu dela, hauzo elkarte, elkarte, eta, bueno, hori da maitza, bost e, eh, sortzi urtetan lortu dena nola lortzen da azkenean esaten zenuen ba, bizkar ezurrik gabeko jai batzuk berreskuratzea zebeste gauza bat izango zen ba jai betzi, berri batzuk asmatzea edo bai hori zerbait berria sortzea baina e, jadanik existitzen den zerbait berreskuratzea eta horreri ba horrelako ba izaera parte hartzailea herritarra ematea nola nola lortzen da ba izugarrizko lanarekin azken e, bizintxoak herriko festak dira, ez? Eta gitara horretan etzeon, e, nola esango nukeenik, e, zinezko e, bilgune handirik. Egiten zire, mutxapelketa, kontzertu bat edo besta, baina guretzako oso anonimoak ziren, eta, bueno, gu nahi genuen zerbait handiagoa, baina handiagoa ez handia izatagatik, baizik eta jendeak sentitu dezan, bizintxoak beraienak bezala. Ez da, antzibiar lehen, jendeare etxela geratzen. Orduan, herriko festetan gazte jende ezbaldi bada geratzen, nunbait arazoa dago. Gazteak du e, gehien bat, eh, denok adin horretatik pasatu edo pasatzen ari gara, eta festerako gina horiek dute. Orduan, eh, nunbait hori ezbaldi bada ikusten, ba, zerbait e, joa ez. Eta guk zerbait sortu genuen, danborra da sortu genuen, eta nik uste dut, gaur egun, danborra da ez da donostikoaren kopia, Babo egila da, donostiko ezautzen da, baina azpitikoa dago, dago azparnekoa, dago oinatin, toki askotan dago danborra da, eta guretzako danborra zen federatzaile, ere munduko kultura gehienetan aurkitzen da danborra festa inguruan, eta pentsatu genuen, ba, gauza gure bat egitea naiz eta oraindik oinarritzen geran beste herri batzutako musikekin, baina poliki-poliki ere sortzen ari dira. Eta horretan ari gara, ikusten da, ba, herria ilusioz dagola, ba, ustean behineko danborra da egun horrekin. Zemal jendeek eh, parte hartzen du txigora bera danborra da honetan? Ba bueno, lehen kalkuluak egiten ibili gira, ba gutxi gora bera aurre ikusten dugu zazpiren danborri inguru. Eta endaia bat entzat, ez dago bat ere txartor. Horrek esan nahi du, ba nunbait eh, lortu dela mesua pasaraztea. Eta bestetik, eta pixkat e, eh, gure saioarekin eh, lotzen, azkenean auzo hotxak eh, saio honetan, ba, auzo eta ze aritzen gera, nolako parte hartza dago auzo ezberdinetatik gau da, e, baldago bereziki auzoren bat asko parte hartzen duena, beste batzutatik igual ezain beste, nola dijoa kontu guzti hau? Ba, bueno, eh, gainera, gainera oso interesanta da galdera, ez eren guk hasi ginen ba pizkat uh, eh, iri erdian aurkitzen garenon elkarteak bultzatuta, eh? Eh, elkarlanean, eh, bilera bat ingenun, delako danbora da zero bat ingenun, ikusteko ba pizkatzen nola, er, nolaten erreakzen zuen herriak, eta gero nahi genuen bermatu denen parte hartzea. Hori aztertzerakoan ikusi genuen, ba denak ez daudela gerrigorki antolatuak edo elkarte baten inguruan. Eta gero pentsatzen genuen herriko festak izanki, ez zela dena hiri erdilara bakarrik mugatu behar. Gainera endaia, ezaguturik neiko zabala denez, bain genun ba pixkat, ba, bueno, jendearen gara jun, bilerak eta bilerak eta bilerak egin, azaldu, zer nahi genuen egin, zira baten etxuten zititzen, baina behin probatutakoan jende guztia integratu zen horretara. Eta egila da, oso batzuk uh, eh, guak daude, edo konzentratua guak eta erresa gora. Baina nala ere, eh, hain konzentratu ez dauden hausotan ere lan egiten dugu, zeren eta bermatu nahi dugu ere, damorra nagusi izatea herri guztian zehar. Orduan, azten da bilarko damorra da, larun bateko damorra da, azten da goizean goizetik, ba, jendea ba, biltzen da traguaten hartzeko, aperitifarako, bazkaltzenako, eta gero, ba horra, hausotako animazioa dago, damorra da guztiak elkart baten laguntzarekin inzendira dira zehar, zehar arzaleko bostetarrik arte, eta gero denak integratzen dira, etortzen dira, iriar dira. Eta horrela, ba, bueno, alde auzo guztietan ikusten aldira, ba, danborradak, danborjoleak, e, txikiak, haundilak, e, eh, maskumezkoak, egizonezkoak, denetarik. Eta hori zen eh, gure xerea, endaia denok gara, denok osatzen dugu endaia, eta uste dut, e, ba, lortu duguna. Beraz, erdi gunetik eh, sortutako idei bat zabaldu da, e, horretan laguntza izan duzute, igual eh, askoz e, gazteagoa dira, e, danborra da baino, e, auzo batzorde eta naiz, ez dakit zenolako ea erlazio bat dagoen, ea hauek e, nolabait babesten duten e, jai hau edo ez? Banik esango duke agian auzo batzordeak gutan inspiratuta sortu direla, zer egu kasi ginen danborraaren ideiarekin aspaldidanik. Dun, uh, eh, guk hasi oraindik hauzo batzorderik etzion, salbu horiokoa. Zai dute, gero, hauzo batzordeak endaian gauza berria dira, eta nik uste dut, nun baita ikusi dutela, hauzoetan ere bizila balala, hauzoetan badera da jendea hauzoa sentitzen duena, endaia sentitzen zaparte, eta uste dut, gutan inspiratu direla. Eta, bueno, biztan da, gaur egun, ba, elgar lan bat badago, ba, jendeak sustengatzen digu, eta mar. Beraz, e, igual amaitzen joateko, e, nola badago batzutan idei bat e, endaia nahiko hilik dagoela, baina ikusten da bazken ba, urtetan bai jaien inguruan, bai auzoen inguruan e, gauzak e, eh, pisten dijoaztela eta hainbat ekimen antolatzen direla eta nola e, azkenean guzti hau ba, itxura faltsu horren aurkako ekimena dira ere ez? Ba, ba, da, nik ikusi besterik ez dago nola osatuta dagoen endaian, zenbat elkarte dauden, bakoitza bere aldetik, endaia bere kontekstualizazio berezia dauka, oso zabala da, ezin dezakugu ezan ere animariko hirri bat daukanik, eh? daude intzura, dago geltokia, dago hirriardia, dago ondartza, ba, benetan oso banatua. Eta bueno, bueno, ideia faltsua da, e, eta gero beste idei faltsuena da, endaian ezin dela fitxik egin. Nik, eh, jende askok e, bere ganatuta zaukan ezin zela fitxik egin, endaian alperri da, eta uste dut ezin horren aurkako mezu, haundi bat izan dela danborra da, ba, erri afari ja, eta beste lehi batzuk ere, ez? Eta puntualki ustetan zehar, eh, eta lanarekin, eta elkar lanarekin, eh? ez dut, erri mugimendu, administrazio, erriko txe, eta barren artean, posibilitu gula, gauzak eh, egin, eta hori da, uste dut, eh, mesurik nagusiena. Elgarrekin, posible dugula, ez? Ba, hitz hoiekin, mezu hoiekin geldituko gera, elkarrekin posible da edozein gauza egin endaian eta munduan. E, txema egiguren, e, mil esker, gurekin egon izanagatik, eta beste bat arte. Mil esker, zuheri antxete egatea, beti bide lagun izateagatik, eta herriko festa hon ere. Eh? Hori da, herriko festa guztiei. Aio. Hori da, eta gurekin ez dauden eri ere bai. Leizten etxean ditugu. Oso ondo, mil esker. Thank izan dugu txema egiguren bisintxoen antolatzeietako bat. Eta gai honetaz e, baritzen kontatuko dizuet pixka bat eh, zenolako egitaragua izango dugun egun hauetan. e, ostira larratxaldean, jadanik eh, peioten itzultzea egondu da, eta jarraian sortzietan tortilla lehiaketaren banaketa, eh, sari banaketa, bederatzi territan kontzertua izango da, e, kantau populu koaso taldearekin. Bihar beraz, e, larun batean danborra da, eta gabian ba, danborradaren afaria ba, asierako do, e, txemak aipatzen zuen asierako danborradaren e, danborrada egon baino lehen e, ba, tipiko hemen zen afari horren jarraiera Igandean txistularien alardea Endaian eta bidasoan Endaian eta bidasoan kantuz eta 2000 marreko sagarnoaren aurkezpena lehendabiziko txotxa guzti hori ba, goizean, eguerdian, igandean. urrengo azte azkenean, e, urtarriaren emeretzian, ba, endaiako historia kontatzen badidate, balidate, oroitza elkarteak antolaturik, mendizolan e, kulturetxean izango da. Eta nik uste ez dizue dela gehiago kontatuko, horrengo asteko auzo hotsaken kontatuko dizkizuet, ba horrengo aste bururukoak. Esan. Guk, ik, guri atak eta amak Euskaraz ikasi ziuten. Eta Euskara galtzi pena da. Netzako, eh? Besta asko bizan ba. Entzun. Bai, eta etzen, astapenean, etzen bate horrei bezala. Zen orduan baitziren, uh, eh, idillak beren... Adierazi. Uh, bueno, Errepublika plazan, kafe handia zen eta oso alaia. Antxeta irratia, luzaroan bizi.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 Goddam Goddam Goddam Goddam Goddam Goddam Goddam Goddam Goddam bizitzan Goddam ere Iraganeko Goddam etengabe burua Benetazko pentsamenduak Ba, esaten izuen lehen da bizi, antxeterratiaren programazioan eh, berritasunak egongo direla urrengo astetik aurrera. Aste honetan ere, zeinbait berritasun izan ditugu, hain zuzen herriotxak, ba, sortzietatik bederatziak arte, arratsaldeko hain zuzen, eta baita ere, ordubietatik iruak arte emititzen ari da. Beraz, egunero gaituzue zuekin ordu desberrinetan. Herri mugimenduaren saioak, antxeta irratian. Antxeta irratian. Eta esaten genuenarekin e, eh, bajarraitzeko iruetatik lauak arte, arratsaldeko iruetatik lauak arte, egunez egun e, astelenetik ostiralera, barrosa sareko hainbat irratsaio izango dituzue entzungai antxeta irratian. E, sarea ez dakin zat, ba, Euskal Herriko irrati libre eta komunitarioen sarea da. Beraz, emendikan aurrera astelenetan handik txapa irratiak egiten duen saioa, azte hartetan itzali telebista txapak egiten duena baitare, azte azkenean pastadun betaurrekoak koska irratiak egiten duena ostegunetan bertxoko alaberik egina, eta ostiraletan matxura buruan eta ibili munduan zintzilik irratiak ekoiztutako saioa. Egunero beraz, iruetatik lauak arte antxeta irratiaren sintonian, ba, umorea eta kultura ustartzen duten saio hauek. Imaginatuko zenuten beraien e, izenengatik batzuenak behintzat. Beraz itzordu berria, egunero antxeta irratian iruetatik, arratsaldeko iruetatik lauak arte, ba, sareko saioak. Sentitzen ditu dankateak, sentitzen ditu dankateak, sentitzen ditu dankateak. Sentitzen ditu dan gadeak Sentitzen ditu dan gadeak Sentitzen ditu dan gadeak Sentitzen ditu dan gadeak Sentitzen ditu dan gadeak Sentitzen ditu dan gadeak Euskal nagusien aberari Sentitzen ditu dan Euskal nagusien aberari Sentitzen ditu dan Sentitzen ditu dan Sentitzen ditu dan Sentitzen ditu dan Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, estamos vivos y vivas y no sabemos la fecha de nuestra muerte. Desde hace unos días, un amigo de Hechos contra el Decoro, Thomas Miller, sabe que lo van a asesinar en el mes de febrero. Él lleva ya un montón de tiempo en el corredor de la muerte esperando esta noticia y por fin ha llegado. Ahora solo depende de nosotros, de la sociedad civil internacional, el que se pare esa ejecución. Para Thomas Miller y para toda la gente que está en la misma situación. ¡Freedom! ¡A la calle! Eta esaten nuen beste hitzordut garrantzitsu batetaz eh, hitz egin bar genuela. Gaurkoan izan dugu bisintxoen berri, ba, bi buruz eta astean zer ere ekimenak dituen dituzten eh, endaiako jaietaz. Baina badugu eskualdean beste berri on bat zeren e, eh, lakasita gaztetxeak, irungo gaztetxeak bere ateak berrirekitzen ditu. Izan dugu azken garaian, ba, aukera hemen auzo hotxaken eta herri hotxaken antxete irratian orokorrean hitz egiteko gaztetxeak eh, burutzen ari zuen eh, obra honetaz ematen du iaia amaiturik dagoela obra edo beintzat azken eh, ukituak besterik ez direla gelditzen eta horregatik ba, obra luze hau eta gero badaude motiboak ospatzeko eta lakasita gaztetxeak berri, berrirekiera jaia antolatzen du urrengo asteburuan. buruan. Beraz, e, ostiralarekin urtarriaren hogeita batean bederatzietatik aurrera bertxotx deitu duten afaria, ba, bertxo afaria, eh, Manu Goiogana, Julio Soto eta Julen Zelai eta bertxolariekin. Eta badaude jadanik afarirako txartelak salgai amar eurotan, zumbia eta zia tabernetan. Moskuko tabernak hain zuzen, beraz animatu zaitezte, bertxotx, ostirala, hogeita bate, hogeita bata, bederatzetatik aurrera, lakasita gaztetxean. Eta honekin ez dira amaitzen ospakizunak, zeren eh, larun batean, hogeita bian, bederatzetatik aurrera ere, kontzertuak egongo dira lakasita gaztetxean, Madeleine, Labeti Traban, eta DJak egongo dira gau osoan zehar. Beraz, asteburu, asteburu osoa, gaztetxearen berrirekiera jaia ospatzeko, obra luze hau amaitu dela ospatzeko. Zorionak, lakasita gaztetxari. Feeling news faded as my jeans Bobby thumb to diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon And my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues eta gainera ez ditugu ja gauza askoz gehiago kontatzeko besterik gabe esatearena ere atzo ba, Manuel Tapial errumbo eh, agaza ek, eh, ekimeneko ekintzaia egon zela irunen eta endaian gurean izan genuela antxeta irratian, baitare kabigorri atenen oan Moskun itzaldia ematen egon zen, ba antxeta irratiaren gonbidapenez eta pausumediaren gonbidapenez, eta aukera izan genuen berarekin hitz egiteko, beraz herriotsak.infon eh, aurkitzen alduzute bertan eh, atzo bertan egindako elkarrizketa Manuel Tapialeri egindako elkarrizketa gogoratzen dizuet ba, rumbo gaza ekimen hau ia maiatzan e, gazarazi joan e, askatasunaren flotilla ekimena izan zela e, Israeleko gobernuak e, basatiki erasotu zuena eta bederatzi hildako utzi zituena beraz ba, ekimen honen inguruan esperintzia latzo honen inguruan baina aldi berean e, itxaropenez betetako esperintzian eta batez ere aurrera begirako erronketa hitz egiten digu Manuel Tapialek elkarrizketa honetan herriotsak.info aurkitzen duzute, ba herriotsaken saio guztiak bezala.